ikawa y dezu Zer Gaur, makusin 20.000 especies de abejas. Aupa entzule. Eh, aupa Jon, Aupa Itor. Kaixo, kaixo. Aupa kaixo. Se lanza usia. Primero, ondo, ondo. Ondo. Ba, Gaurkuen Gaurkoen eh pelikula euskaldun bategas gatos, luze me trae euskaldun bategas. Ala, bai. se seda bai. Bai. Hori da, hori da. 20.000 especies de abejas. Erdi euskalduna. Eh? Erdi euskalduna hori da, bai, bai, bai. Ba, bueno, Euskalduna, Euskalduna. Euskal Sinemako... Euskal Sinea. esan daigua. Hori da, hori da. Euskal... Hori da. <laughs> Bai. Etiketa marabilloz hori. Bai, eta lurde zirondoren eh, abesti bada, gaua. Eta honekin, bueno, e, e, parte agertzen da. Hori da. Eta, bueno, eta honekin hasi gara. Eta orduen, bueno, esan bihotzugu, a ber, e, nos junzinen ikusten e, pelikula. Estrenoan egunien, urrenguen, Ni berandu hau. Larumatean. Larumatean junzinen. Larumatean arratsaldeko bostak laurden gutxitan. Eguraldi oso nahi egiten zuen, Eta esan duen, ba, venga. Gure aldi honeite malima du, ba, zine Donostiako antiguo berri zineman. Mhm. Eta gainera oso gauza kurioso gertatu zen, eh, estibali zuzendaria agertu zen. Eh, Pelikula aurkeztea eta... Sorpresaz? Bai, bai, bai, nik ez, Eta han geudenei eh, eskerrak ematea eh, ba, diru ordaintzagatik pelikula ikusteko eta han egoteko han egoteagatik epe zinea ba bueno e, laguntzen bultzatzen interesarekin bai egia esan oso oso polita izan zan ba egia esan garrantzitsua osea bueno gaur lehen esan dut bezala beak idatzi dutenean eh oi izan aurreko gauzo izan eta aurreko bukera oi ze garrantzitsua den zinematan eh oi maia onian egotia bai Geo jarraipen aukitzeko ez? Ez Ba, ezken finean, zoritxarrez gaur egun e, normalena da pelikula baten etorkizuna bakarrik aurreneko asteburuan eh, jakitea. Oso arraroa izaten da e, asteburu batean gaizke balin badoa gero arso arrakastatxua izatea. Salgo espena da, adibidez, 8 apellidos baskos. hasi zala pizka bat flojiz. Bai, eta bai. Eskanan, igual igual, pizka. Goraka, goraka, goraka, bai, horregatik. Hau zaokoan, ez? Hau zaokoan, bai. Hau zaokoan, eta, eta espero dugu, ba, bueno, ere berdin gertatzea, ez? Hau Bai. Eh, ni gustu bai. Pero ta beto egotea. Ni egia esan, ni katze ikusi nun. Atzo gaueko 10 bai. bai. Atzo gandian. Ze ostegunean beratu genun sarrerak, hemen Durango bai. nikusteko ere bai, eta ez on sarrera bat. Durango nesegun esetik ez tiurresola etorri bizan. Bueno, eustot ez edo edo Lara Izagirre, ez? Bai, bai, igual bai. Ez dakit ez tiurresola izan, bueno, eh el eh, parte eh, san baten bat etorri izan, ez dakit nor eta eh, saldu zien entradak eh, segidan, segidan. Eta gero justu atzore bai, Gernikako zineman, eh, zazpitako sesi hori du, eta topea zen. Ba, bueno, Orduan amarret eitxe, bera, así bueno, señalo na, ez? ¿eh? Señalo bai. na, zulen behiratu zu, Aitor, eh, rankinean, Espainian... Eh... Bai, atzoko egunian, Espaini mailan eh, bosgarren postuan dago. Osa ez dela moko de pago. Oso ondo a ver gente ari ba bueno, animatzen, jendeak animatzen du jende gehiago jende gehiago e, zinean joateko eta ba bai eta abintzat hemen egiten dugun zinea bultzatzeko neurri batean, ez? Bai, eta askenaldian jo egabiz ez, irati, e, eh, zine betetan, 20.000 eh, espeziz bai. da behaz, zine betetan. Eta, eta distribuzioan aldetik an, oza, ibai irati eta bai 20.000 espeziz da behaz, hainbeste hain herritan batea bai. estrenatu posibilizatia, i, Ise, meritondia. Ise, eh. nik Euskal Herriko ize e, zinema guztietan estrenatu dala batera, laro getamar Euskal Zinetan ustete... E, Ez da, batera iso ilortzea. Ez. Eh. Uste laro, gita dala Espainian. Eh? Espainian, eh? san. Nik uste, ah, vale, vale, nik uste vale. estreno potentena izan dala irati. Ah, irati bai vale, izan dala vale. Euskal Herrian eh, areto guztietan eh, vale, bai, vale, vale, vale. estrenatu zen pelikula bat, baina ez nago Pentsatzen eban Euskal Herrian zala. Ba, pelikula perfilak edifentia dira, ez? Bai. Bat oso... Ode, bai, komertzialagoa esango nuken. Iratin kasuan. Bai, igual bai, ez. Igual eh, familia txako pelikula gehiago igual izan alda irati. Aunque bai, bueno, diferente día. Bai, diferente dia, bai, está aquí. Bai. bai. bai. Diferente de las Atlético y Cusigavira, a ver esa verdad. <laughs> Eso es diferentia diferente de, joder. Bueno. Bueno, mañón pinche gata de eh, Asmatu daiteke. No me dijo ni Irati, película y Cusigabe, o sea que hori buruz usitzen en un beste gune. Bat koma bai, bostean. <laughs> Ba, eh, pues Irati igual bat koma bostean. Bueno, cuánto <laughs> es. Bueno, bueno. Bueno, salía en el ritmo pizcatarra y se han conseguido. Vale, Ba hori, e, ni, bueno, ni joan ostiralien, eta egiz esan e, e, izen zan, e, gabeko amaik e, behatziretan, izen zan, bi eman aldien mon zabien, eta, eta hori, ba, ginen lau lagun, eta eta nago ginen, bi orduz, e, pelikula ikusten. Eta, bueno, zer esango zinuen, e, 20.000 espezia da behaz, e, gehien karakterizatzen dagoena pelikula, mm, nola gehien karakterizatzen duena? Eh, zer, zer, da gehien, eh, esango zinun, eh, pertsona bateri animetako juten ikusten, zer esango zinun eh, dala pelikula hori? Bueno, zer esango zinuen, edo ez dakit? Nik esango nioke eh, eh pelikula honek saiatzen duela, eh, badago alako pelikula mota bat, eh, dala eh, mm, bizitzaren egunerot tasun bat eh, erakutsi nahi duena, iaia ia dokumental bat izango baliz bezala. Mm. de bai, pelikula batzuk... Piskak kontemplatiboa, ez? Zuntzu Kontemplatiboa baino gehiago, agian dala gertatzen dira gauza batzuk teorian zentzurik ez daukatenak. zu, zergatik jartzen du estena hau, zergatik dago hau, hemen. Mm. Pelikula batzutan jartzen dira estenak ez oso nabarmenak eh, bera helburuan eta azkenean ikusle bezala lan pixka bat egin bar da e, pieza guztiak eh, ulertzeko ze gertatzen nahi den, eh, ez? bai, erasteko, hmm. ez? Eta eta nik bai, bai, azkenean bai, ulertze egunerokotasuneko detaile gertaera txikitan oinarritutako atmosfera batea eramaten Hori ez? E, nik uste dut nire sensazioa pelikula hau ikustean dela e, zuzendariari dokumentalak asko gustatzen zaizkiola. Bai. Eta, eta orduan, dokumental batzuk en, eh, dira oso prozeduralak, ez? Lehen nabizi hau gertatu zen, gero beste hau, eta gero beste hau. Eta gero badaude beste dokumental batzuk erakusten dizutena, ba, egunerako e, eh, gauza txikiak zeintzu diran, eta eta ze garrantzia eduki dezaketen. Eta nik uste bai. pelikula honetan hori mm, neurri ba, handi batean e, garrantzi handi ematen zaiola. Orduan, espero duenak alako trama bat eta hasi erdi bukaera bat oso argila eta oso nabarmena eta oso oso potentea ba gian hau ez da hau da pelikula hori pelikula hau da gehiago niretzako nik ikusten nengoenean beintzat zan mm, saiatzen da en eh, protagonistaren konfliktoa zein den erakusten mm, modu pixka bat abstraktuago batean. Ba, azken finean konflikto ere bai oso gauza, ez dakit, Bar barrukua da, ez? edut. Hai, bueno, eh, ez da benak ikusi eta, bueno, ez da da, eh, historia da, eh, ume transexual baten... Eh, histori bueno que va que va que va Bueno, va que va que va que va que que va que va que va que que va que va que va que va que que que Ez, ez, ez, ez da, oza, gure baina, historia da, eh, jo baina, e, hasieran bai sartzen dela e, eh, ume transexual horregaitik historia guzti, beste historia guztia bai, bai gertatzen gataz, da. Bai, gatazkan erdian da da, claro. ume horrek bizidun egoera, edo situazio zean, baina historia gatazka... historia ez da usentraute e, e, horretan, baizik eta inguruan zer sortzen dauen. Niretzako, ez dakit. Nik, nik punto batian markatuko nuke igual aman aman eta bueno, bai, guraso, guraso irudi horren bai. gatazka bat bezala. Bai, bai, claro, bai, bai, bai. Osa, gatazka horren erdian sujetua igual umeoi da, bai. baina gatazka hortan protagonista umia da. es, esto te o película con Katazka Nagusia, protagonista es, umia da. E, evoluzio bat jasaten duen pertsonaia Nagusiena Umia da. Nik ez gure esan zen hori. Eh, bai, bai, bai, bai, ez ez, baina galdetzen nahi, eh? Bai, bai, bai, bai, ez dakit. Interes gara eutzen zaite, bai. Bai. Zuz zu, asier. Niretzako, eh, niretzako, eta lehenon gara berbaite, niretzako protago, oza, zentratzen da historia guztia, eh, eh, ume horren ama deko zen eh, konflikto guzti zengan. gan. Baina bai, eh, sortzen dau, konfliktoa bai sortzen dau umeak dekon kondizinho horregaitik eta e, eh, desenkadenatzen dauz beste hainbat gauza. Ez dakit, o, Nikolan, holan ikusi eh, ez dakit. Eh, Jon David bilor buruekin. <laughs> Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, A ber, venga, Jon. Ilustranos. Ilustranos. Etzako pelikula, bintzat, estik bere elkartzeketan aspaldi, esaten zuna, zan pelikula dala amari buruz. Ama da protagonista. Mhm. Mm izan ere netzako oso itxusia izan da eh, oso pozik nago malagan irabazi ditun sari nuski. Bai. Baina amaren papera egiten duen aktoresa bere izena beti egiten zait. Eh, Patricia e, López. Patricia López. Eh, aktore sekundario benenaren e, saria jasotzea irutzen zait oso jebia. Bai, bai, bai. bera dela protagonista. Ez? Mm. Eta nik ez dakizene urritan bea dan konstiente bere alaba, semea, ari gertatzen zaio. Alaba, alaba. Pues alaba. Bai. Alaba ari gertatzen zaiona. Nik ez dakit, osea, izan nik uste dut gainea pelikula neuri baten hori buruz dala. Ez, dala, bere amak dauka, ama honik ditu hainbeste ba, barneko arazoak, ez dala guztiz konstiente zer suposatzen duen bere alaba ari pasatzen ari dan eh, bai, e, bai, egoera horretan, ez? Eta, eta pena bat iruditzen zait pelikula saltzea e, umea protagonista izango baliz bezala, eta nik uste ez dela protagonista. Bebe, bai, bai, guztiz adoz. Bai. Baina inola, oza, inundik anere. Ez etik, eh, gatazka guztiak e, dauz e, aman inguruan sortzen dira. Claro, amaren, amaren pelikula da. Bai. Amaren historia da, bere. Edo, edo, nik, nik, nik egia santa, nik santa, eh, bai esan nuke aman gatazko dela garrantzitsuna edo bentsat garrantzi gehiena ikusi dutena o gehiena transmititu dutena baina nuk e, bigarren mailan jarriko ez tare umiak dakan barne gatazka lortzeko sozialki eh, bere izebarekiko daukan harremanan bitartez eta bar en, eh, aurre itia bere egoera horretaz konstiente itia ez eta ah. hain, zuzen ere hasiera eta bukarako bi estena horietako bukle itxurako ze hortan nik dut hortik handi joalare bai Eh, nik uste, ba, obviamente gatazka baino gehi daude, ez? Osa, tal, arrazi zuten, bai. nik lehenengo gauza izango alma zen, ama, ama, ama horren harremana bere amakin, ama horren harremana bere senarrekin eta, eta alabakin, eta bar. Baino, eh, bigarren maila batian, eta garrantzitsuena erutzen zaitena zentzu batian, zentzu ematen dionan gatazka horrei, bai jarriko nuke bere maila. Zuk bai. ustezu bere horrela dagoela bere alabangatik? Nik uste dut, ez. Ez, ez, Ba, orduan bere alabaren Ez, ez, baina aldi berian bere, arazoa... bere, alaba, bere alaba eta bere alaban arazoak bai nik uste dut pelikula hontan pixo hondia, katela. Bueno, eske, eske bere beste bi, bi seme alabaik ez daukate arazorik. Oia. Oh, eske hori da pelikularen arazo. <laughs> badirudi, badirudi ba, eh, garrantzitsu izateko pelikula batean eh, arazoak eduki bat dituzula. Ez? Eh, nik, nik pelikula ikustegakoan agian gehien faltan botatzen duena zan, e, en, e, alaitasun pixka bat. Gai honetatik at, egotia humiare bai, ez? Beste meño, egoera batzutan ikustia. En, esatea, jo, mundu guzti triste hon hmm. Mundu guzti agobia utago hon mardo. Mala hostian Ez? Eta, nahi aldi berrean, aldi batetik pen ematen dit, esatea, bueno, ba, ba, eh, eh, umearen arazoa izango balitz, e, zergatik ez da kontatzen familia alai baten barruan? Ja, eta ez, danak gaizki dauden movida batean. Ez? Eta, eta esatezu, jo, ze pena ematen dit, e, e, horrek, ez, agian, mm, jode, ba, nahikoa dauka, osea, e, agian hori da kontatu nahi duna, ez? ba, agian e, e, transizionatzen dagun persona bati ulertzeko agian bazu oso gaizki baldin zaude agian ez ez dituzu tresnak hori onartzeko, ez? Baina eta neurri batean pelikula honek hori ulertzen nuen, ikusten mhm. ikusten nuenean, ez? Baina pena ematen zidan ikustea, jo, eh, eske dana daude como mala leche batean sartuta, ez? Eta esatezu, jo, tio, ke, o egiten zitzaidan zaia en jarraitzea e, historia, ez? E, neurri horretan, eh? Nei pena, o pena ematen zidan. Ni, nik irakurketa egiten duen, eske espazio seguruak, alaba horrentzako espazio seguruak zeuden puntutan, bai ikusten zen alaitasuna. Bai ikusten zen alaitasuna. Eta nik uste diferentziai markatzen dulare bai horrek. Osea, azken finean, bea ongiote horrek, alaba hoi ongi ote zen berezia zena eta eta horrek erakusten zuna nundikan june izun, ez? Zentzu batean. Ba, agian, baina... Esplikatzen az, azkenian kontraposizio bat sortzen duzu, ez? Osa, gatazka dakazu en, jendiekan aurbiltzeko, edo gatazka dakazu zure arazen inguruan hitz egiteko, eh, ez jendiak ez dituzu lertzen, o jendiak ez dituzu zatzen, baina beste egoera batzuk sortatzen dienian, bai lortzen duzula ikustia beste alde badakala, ez? Mm -hmm. Alda horrek, eta orduan, bi kontraposizioi sortzeko, nik uste, bueno, ez, ez dator gaizki, gatazka. Geo egila da, oi, bueno, neurri, neurrian, ez? Baina... Nei, nei pena, nei pena ematen zian. Nei pena ematen zian, kotatzea harlako, bueno, alabaren asuntoa garantzitsua balin bada, jode, esatea, osea, ze suerte txarreoki don, <laughs> persona honek, ze bere famili guztia dago, mala hostian. Eta, eta, eta gainera bere gurasoa, bueno, eta, eta, nahi pena ematen zen. Nei ikusten duen pelikula eta zen duen, ze pena. O kontatu bar da, hau, alako drama baten barruan, ez? Ezin, e, izan zitik ere dana egoera laitxu batean, eta eta agian kontrapuntua gaina potentekoa izango zen, agian, ez? I, agian indar gehiago egiko luke, e, e familia guztia, buen rollismo... Incluso faltxo batean sartuta egongo balitz eta eta gero ez dala kapaz eh, onartzeko eh, e, e, e, umeari gertatzen zaiona, ez? Zan, dana dauka como resignazio punto handi bat eta nahi pene ematen zidan. Bueno, bueno, o <laughs> Euskal Sinemak beti ukin hori roiu, ez da? <laughs> ba, ba esango izu, nahi pene ematen dit. Ja, ja. Nahi pene ematen dit, izatea dena como ba, intenso eta buah, ba, eski, mi, familioi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, de, en, eh, desestrukturatuta arazo latzak dazkana eta bar, eta bar. Hombre. Ez, oza, jai, jaigiruan ikusten duzu familia hoi. Ze en, elkarri lagundu nahian en, ikusten Nun elkarri lagundu nahian? Erosketa batzuk egiteko orduan en, eskua botatzianan, e, preokupazioa erakustianan, komunikazio e, e, forman eta bar. Nik ez, dakit, nik ez, nik ez irakurri bintzat. Nik ikusten ditulat gai batzuk unibertsalak dienak, Famili barruan eta bar, e, jende askok identifikatuta gertatu o ikusi posleituna, baina hoi da, hoi da, da bizitza. O sea, nik ez dut ikusten familiakan ikan bikaina denikan eta egunero aserretu ez denikan. Eta horrek ez du ez ez dienikan pozik bizi eta maite. Bueno, ez nik ikusten nun familia ba... Zer duna, jode, Ba, aitan egoerakin, bueno, bai, hor, bai, igual... sea, ama, eh, izeba, izeko proiektu. Hombre, izeko. Eh? Izeko. Eta... Eta... <laughs> e, claro, izeba ere, bakarrik izi da... Zein da izeba, nola da... Eh izeba nola daki, izen ez daki, ez du, ez dugu onartzen ze izeba ere bai da pixka bat ere tal, ez eh, edo... Eh, <laughs> eta, eta uzten du dena pixka bat airean, eta agian hona da, eh? agian hona da. Nik hor kasuen eh, nik ondo ikusten dut, Ai, airen, oza, ez teko jakin miarrik... Eh, zelako orientazioa beretiak, zelako idealak eh, ide, e idealak dekozen... Zimaz, da personaje bat laguntzen dutzena, Eh, baina neurri handi baten pelikula hori e, identitateari buruz doa. Bai, bai, bai. Identitateari buruz doa eta eta eta azkenean e, amaren gatazkaretako bat da bere identitate artista bezala zindan Bai, bai, bai, claro. Mhm. Eta eta pena ematen dit identitateari buruz. Bai, arazo arazo antzeko, antzeko arazo baten aurrean daude azkenean amala ba. Mm, bueno, neurri batean neurri batean, bai, daukate identitate arazo bat ere, ez? Eta bai. eta eta pena ematen dit agian izekok ez izeko da, izeko, izeko. Izeko agian beri identitatea bai dauka argi eta agian pena pena ematen dit ez da lagertzen. Ez da lagertzen. Bueno, imaginatzen duzu agian seguro na baino bai. baino agian ez da Ez da inabarmen agertzen, eta batzutan pena ematen dit, ez? Eta e, eh, nabarmenen, identitatea inabarmenena e, eh, dia personaje negatiboenak, ez? eh, eh amona, Eh, eh, neurri batean eh, eh, eh, protagonistaren aizpa, ez? Ama berri izan dana. Eta, eta ez, eh, familia tradizional hori pixka bat eh, lurrera botatzen duna, ez? Bai. Eta, eta azken finan izeba, izeba izeko horren eh, personajea nik uste dut pena, osea, baita ere pena ematen zidan, ze hor dago, hor dago personajea, baina, baina jolin, em, eh, asko goratzen zit, burura etorzen zitean pelikula bat dala El Espiritu de la Colmena. Bai. Eta, eta El Espiritu de la Colmenan dago, badago tristura. No será por las abejas. Pues mira, <laughs> pues mira, pues, pues, mm, si es de las abejas en el sentido de este que eres andú, es de la, bueno, eh, eh, no la da, eh, panal eh, bates, eh, erleak nola nola konbi, nola konbibitzen duten eta guzti hori baita ere neurri batean naizun familia batean ere berdin gertatu likela, ez? Bai. Eta el espíritu de la colmena, bai, precisamente, ba, horri buruz ere ditzen du. Bada oizeko kindakana, bai. bai. bai, Eta el espíritu de la colmena, pelikula, eta du eh, guztiari, gomendatzen eh, diut ikustea, eh, bai. e, neurri batean baita ere hitz egiten du e, aurtzarari buruz, eta eta helduak eta, eta, eta mm, agian badaramatela bizitza Bai. itxuraz arrunt bat, baina... Baina hor bai da protagonista umea. <laughs> hor protagonista umea da, bai. <laughs> Eta bintzat umen begiekin dago kontatuta. Bueno, bai. Eta hemen ez zen urri arte dagun um-, Umen begiekin kontatuta, yeah. zen eurri arte dan amaren historia, zen eurri arte e, egondan agian aldaketa bat gidoia edo edo edo edita montaje, garaian eta eta esatea jolin ba orain umeari buruz da gehiago eta ez hainbeste amari buruz. eta pena pena ematen dit, baino gauza bat esan dut, osea, ez diren lehen biziko luzemetraia da. Ah, eta, bai, bai, bai. eta, eta lehen nabiziko luzemetraia, bat bezala da e, oso lanona. E, eh, ah, osea, hemen itziten egia, pentsatuz, Ez digia egin ditula, ez da pelikula, eta... Llámame Martin Scorsese. Eta, claro, que, claro. <laughs> O sea, agian pixka gogorra em, ez badiru di ere mezua baina baina ez dut esaten en plan ja ez etxarra da baizik eta esaten jo ez epena eh, agian idatzita bai. zeukan ez edo agian agian eh, grabatuta bai. zeukan bai. eta eta agian bai, bai agian edita editajean ba agian ere galdu behar izan ditun detaiak izan dira ze neurri batean ez dakigu eh, Pelikula askotan gertatzen da, pelikula aurreneko montajeak igual bi urdu terdi irauten ditu. Bai. Eta, eta, eta askotan gertatzen da, esatea, joe, ba, gauzak kendu behar ditut. Eta, eta gauzak kentzearen momentu hori oso arriskutsua da, ze batzutan pelikulak e, zentzua galdu dezake, bai. edo aldatu, edo, edo gauzak bidean gertatu geratu daitezke, ez? Eta nik sentitzen duen, izekoren personaje hori zala komo, aiz, pena, gian pixka bat gehiago, pixka bat bai. gehiago. Ez? Ez, ez, ez izaizun zuen bai, gertatzen? Niri bai, niri bai. Gaina, bueno, ez que personaje, bueno, eta eh, aktore sabe bai, niri pioa guztain ato, orduen. Bai. Piskat igual horre bai egiten dut zuetik, bai. Eh, igual Anera, piskat. Bai, oso ondo egiten du, gaina, bai. bere, bere bai. personajea eta... Bai. Eta... Eta... Eta nahi pene ematen zidan, ez? Eta esatea, bueno, ba, zergatik ez digu ar pelikulak argiago esaten... Zer, bea bada, ez da... Eh, ja edo ambiguidade hori manten ma, ambiguidade hori mantendu nahi bezu <laughs> joa aita. Hombre, ordu hautan zerrezatxo bat. Bueno, bueno, oso ondo, oso ondo, oso ondo. Oso ondo. <laughs> bai, bai, ulertzen dut, bai, bueno. Neurri batean pena ematen zidea Eta, eta, bueno. Mm, Nik bastante argi ikusten han berazelako esan, ez dakit, eh, ez dakit, eh, askoz begeiz hau Ar, argi txibiar basan bera... Nik, nere, nere ustez, nere ustez, hor ondo zan ondo, ez dakit, azpimarra horitzu zait, esan ezun guztitik gainean. <laughs> Bai. Ez, en, oi, guraso edo edo helduan eta umean ikuspegian arteko diferentzia hori, ez? Osea, zen dut umiak nola asimilatzen dituzten ideia batzuk igual erestasun batekin helduak ez gana kapazak. Eta aldi berian zen zeltasun igual eduki komunikatzeko eta hurbiltzeko, ez? umian gana en... Bueno, baina baita ere, Bueno, mai, bai. Eta vale. nere irakurketan behintzat, eh, elduan iru, eldua eh, irudi bat edo figura bat bezala hartuta, hiru heldu mota ezberdin ikusi jutela iruditzen zait. Alde batetik handago, amonan figura autoritario atzerakoia esango nuke, edo ideia tradizionala, bai. edo konservadoria, ez? Beste alde batetik Eta, bueno, eta bere, bere ama, eta bere aiztabe be, bai. Bai, bai, bai, bai, osea, baino batez ere amonan, amonan figuran dago eh, nire ustez atzera, atzerako itxura hoi, edo, edo bere aizpagan kasuan, bai, bai izeko bai, aizpag... gaztianan, tal, bai. baitare. Baina do beste bat dela nire ustez, eh? En, laguna, beste neska, neska bere... umearen neska. Eh, umearen bai. neska, o, neska laguna, edo laguna, o dena delakoa. Bai. Dela, umian irakurketa horren parte dena, eta... Mm, arazoi nola irakurtzen duen erakusten dizure bai. Ume bat izan da, beste naturaltasun batekin igual. Bai. Eta geho beste figura bat dago, eta nahi interesgarri irutu zaitena da, eta da aman behan figura. Zer zait, osondo hau posizionatuta, en, amak argi dago pila maite dula, alaba. Ama artista da, e, ideia aurrerakoiak izango ditun emakume bat, ez? Bere, ama, bere amona honen, amama honen, figurakin kontraposizioan aurkitzen den alaba hoi ez, pixkat errebeldia edo pixkat, bueno, ez duna betetzen en, jendiek espero duna, berenguruan. Eta oso ideia aurrerako ibak zuk dizka ez, ez da ez, da, ez neskantzako, ez mutilantzako eta bar. Baina da, neustez figura bat oso ondo ze da, teorikoki oso markatutako ideia batzuk dazkan ama bat, baina aldiberian arazuak dazka, bere alabak ez du lako hartzen ez dara. Orduan, teoria horretan edo edo gaur egun gizarteak onartuta dakan izan berko luken gizarte horren irudi hortan ama posizionatuko nuke, baino gero horrek ez du izan nahi arazo horri aurre egiten nahi denikan. Ez daite esplikatzen. Ez, eta, eta igual hori, eta ez dakin hori ez. bai, da como, bai, ni moderna, eta ni naz horrerako eta ni berdintasunaren ezearen figuraren bai. aldekoa, baino gero, egitazko momentuan eta orduan, Eh, ez da nahikoa teoria horrekin edo, edo zure buruak dezun irudi aurrerako horrekin. Bai, eta bere ideiak ez dakiz eh, praktikan ipintzen eh, bere, bere alabarekin. Hoixe da. Eta orduan ikustut figura hoi dela... Eh, edo, edo ume hoi ulertzen duen eta ez zer beste pelikulan batzutan igual psikologo baten irudian edo ez da zenen irudian egon daitekena Geo dago kontra, kontraposizioan dauna mona hoi, bai. gatazka hoi sortzen duna baino aman posizioi, erdibideko posizioi asko gustatu zait. Eta ondo transmitituta dola iruditzen zait. Mm -hmm. dut, lehen esan bezala, tema universal batzuk ikutzen jula eta bar, eta aita, bueno, zuk jon, inor baino beto jaingozu, aita izatia zer den. Bueno. Baina esan edut, igual, igual nik ez dut, ez, baino, eh, figuratzen dut, ama batek zeharazu izan posile ditun, bere semia edo alabakin komunikatzeko garaian, transexualitatean sartu gabe, naiz eta bere burua eh, moderno eta aurrerako itzateukin sentsazio hori Bai. Ehm Badegia pelikula honetan em um, Orikurason asuntoa da, ez zen esan dia eta mm, Bai, o sea, ez zergatik eh. ba Seme baten evoluzioan, edukazioan, eta bar, e, egunerokotasun hortan, tratu horretan, eta bar, ulertzen, ez? komunikazioi lantzen eta garatzen. Oi, zu izango zen, guaino, lehenago <laughs> nik uste, asier. Ba, nik, nik uste, bai. Sorpresa adematen ez balma diaz, no? Ez, <laughs> bai, egia da, bueno, bai da la pena, baitere, mm, bueno, pena, ez. Pelikula horrela data, listo. Azkenen ez da, norberaren espektatiba bete behar dituen gauza bat. Pelikula ikusterakoan, eh, eh, eh aitaren figura da, eh, nezeta eta izan, eh, eh, ez du existitzen bai. ez? E, eh, fizikoki ez daude. Ez. E, eh, eh, koñatua agian bai, baina apenas ikusten dugu. E, apenas entzuten dugu pixka bat, ez? Eta mhm. mm-hmm. bai da interesgarria e, nola erakusten duen mundu bat e, aita ausenteekin. Ez? Eta, eta ze arazoak eduki ditzaken aita ausente batek. E, edukitzea, adabita ausente bat edukitzea, ez? Eta eta baita batzutan pelikula ikusterakoan norberak pentsatu dezake ze gertatuko litzateke aitona bizirik egongo balitz. Mm -hmm. litzateke gure ama protagonista bada bere arazo personalak edukiko ez balitu. Ez, ez argi dago arazo personal batzuk daudela. Eta gero interesgarria da ikustea azkenen e, naturaltasun gehiena ekin hartzen duna, eh, umearen arazoaren naturaltasun handin hartzen du, anaiak. Bai, <clears throat> bai. Momentu, momentu klabian, bai. bai. Eh, mutilla da azkenean. Eh, ba, izaten duna itz eh, ez? Eh, pelikula. Bai. Eta, eta oso kurioso da ikuste hori ere, bai, ez? Ze neuri e, Emakumen mundu bat erakutsi nahi balin bada, ez? e, ikustea nola agian e, pelikulak ere nahi gabe agian, ez? Baina nola transmititu dit ez, e, emakumeen mundua komplexua dela eta mutilak pasikoa garela, ez? Azkenean anaiak onartzen du, sin mas. Berdinak ez, ez da ikusten, ze beste, beste eh? bai, bai. Eta, eta arreba horrek ez du existitzen, ez? Eta mhm. hor dago pena ematen didana, ez baita lehen komentatu dudana, ez zenbat gauza kendu diran en, eh, pelikularen iraupena eh, errespetatzeko, ez? Baina, bada interesgarria ere, zer esaten dizun, o zer transmititu zidan niri pelikulak, mm, ez? Eta eh, figura hori existitzen ez balin baduzen, gauza gertatzen dira, ez? Edo zer ez diran gertatzen, edo kasualitatea agian da, ez? Baina, baina bintzat aita aitonaren gure emakume protagonistaren aita. aitaren ausentzia, aita artista, marabillosoa e, ez dago eta eta orduan horrek ze ze esan nahi du, ez? E, e, berak du aitaren identitate hori, ez? Lehen nahi batu deguna, ez? Mm pelikularen punto garrantzitsu batean, ez? erabaki bat hartu behar du e, emakume protagonistak eta eta azken finean, ba, bueno, aitaren identitate hori e, eh, aldarkatzen du edo erabiltzen du eta gero damotu egiten da, ez? Mhm. Eta hor bai dago pelikula <clears throat> dauka e, alderdi interesgarri bat agian eh, gizonezko batek ikusten balin badu, ez? Agian emakumeak na naturalago ikusi ditzake gertatzen, gertatzen diren arazoak, ez? Baina baina bada nei bai irutzen zitzen interesgarria hori, ez? Esatea mhm. aita ausentea, ez? Bai, bai emakumearena eta bai aurrarena, ez neurri batean. Bai, presenteagoa dago, baina baina baina ikusten da apurtu behar dela eta, eta ikusten da ikusten da aitakin harreman handiena dakanare bai berez anai hori dela. Konstantemente anaiari zuzentzen den momentutan eta anaiari referentzia egiten zaionean, o txiki egiten dela eta bar aitari egiten dio referentzia asko bai, ez? Ba, beste binkulo, mutilen arteko binkulo horretan, zerbait batekin bai, beste bai. tal. Bai, baina nik, nik adibidez horretan esan dezunean, egia dela, anaia dela, toi gustatu zitzaien gaina, puntu hortan nola izatia. E, nik, nik separazio edo, edo nire irudiketa hortan dago adinan arabera. Osa zen da azkenean naturaltasun handiak inartzen duna. nik, nik dakat beste bat lakuan bainatzea dihoa aztenean, bere lagunakin. Bai. Hor puntu komiko bate, bai? bai. Plano bat hor komiko. Ah, bai, bai, bai, bai, Traje bainoekin. Bai. Ba, eta etzaten dien nian, esaten zera, iba. Karo. <laughs> <laughs> Baina, baina, nik uste puntu hortan ikusten dela ere bai, ah, babira, ba, nire gelan bada hori bai beste goera bat, eta esantzu, ai, bai, jazta, ulertzen. Osa, eskotan, igual, nik separazio gehien dut, oi, e, elduak diela gauzak askotan, komplexutasun batzuta, eta bere etiketatu nahi izatu hortan eramaten. Bueno, hori bere erakusten Eta nik anaia, anaia, anaian figura hoi, masculino figura masculino bat bezala baino eh, adinan ara berendu ze talde o sea, ni tal de sartuko lituzke. Ja. Ba, oida, oida, bakoitzak ez dakit nola san, eh, bere irakurketa. Keto dago piscina sekuentzia raro hori. Mhm, mhm. Eta hor ere badago neska bat, eh, ez dokana erreakzio oso ah, bai, positiboa. Ah, bai, bai, bai, bai. Nezako estena hori peizinakoa, iruditzen zitzaia nik uste dut ez dala oso realista eta eta baita ere pena ematen dit e, horrela proposatu izana ze etzan gertatuko hori nik uste dut ez nik uste dut bilatzen dula kanpokaldian gertatutako edo barrukaldian Hola, Zuk ez dezu eramaten zure semea emakumeen galdagelara. Seba? zeia adin horretan ez dezu eramaten. Ez dezu eramaten. Ez dakiz zenbat ni, ni juten itzen emakumen aldageletra, baina Ez naz batzen zen urtera arte ez dakit. Eten zitzaidan pik, pixkat como extremo. Ja. Extremo. Baina pelikulan... Eh... Bai. Horrek esan nahi du, ez den horrek esaten dizu amak badakila. Ez? baina ez dula onartu nahi, edo ez dula ez diola hitza eman nahi. Ez? Dagoela aldagelan, albornoz batekin dago, gure umea, mm. eta gero dago komun batean, dago, ba, ez, estena bat pixka tarraroa. Eta, eta, bai. zenik ez detuzte... Hortan ados nao, hortan ados nao. Justu, estena izan duzen, gaina, lentxeo komentatu San... baxer eta bileke bai. bai. O, oide, la pixka puntu bat ian, la pixka pelikulatikan, esaten, jepa. Bai. Nei, arraroa, hori arraroa egin zitzaidan, eta agian... Bai. Ah. Eh, bat atera egin indun eh, pelikulatik, ez? Eh, horrean horti ez hori aparte, eh, dana dauka alako koherentzia, koherentzia bat, baina pizinaren irutzen zitzaidan pixka bat arraroa, arraroa, osea jo, ez ama bat eta baldin badakizu zer zaion. Eh, ez de su ez de komunea joaten beste neska batekin. Ez que, hmm. nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, Baina eskiz dezu galdetzen, ez dakit nola esan. nei oso arraro egin zitzaidan. E, ze, ze, bueno, edo agian hori izan nahi du pelikulak ere bai, ez? E, agian oso sensiblea da eskulturak egiteko, baina beste guztiako ez da sensiblea batez ere, eh? ez? Ez nahi Agian hori izan nahi dizu, ez dena Ez markatzen dula asko, eta amak ematen dion esplikazia beste bere alaban lagunari, hor esaten du, bai, ama aurrerako ja, eta amak Ez, kontzeptu berri horiek eta identitatea inguruan, eta hor, ba, badak izerta zaien nizketan. Osa, nahi, nahi sentxazioa eman zian. Osa, gertutasun puntu bat eta igual enun ulertzen zare zertian horren besteko gatazka zentzu batean. Osa, igual gatazka horren kontra bere posizioi hartzei. Baina gustatu zitzaidan, zetzen gehiagi, ez dakit, erdi bideoi hortan, eta bai. Ez dakit, ez dakit, ez dakit. Baina, bueno, suposatzen dut horla gertatu zela, ez azken finean. Eh, pelikula honen inspirazioa e, benetako historia batetik. Historia batetik dator, ez? Eta mm -hmm. badakigu ba, estik asko investigatu zuela pelikula hau idazteko mhm. eta ziur nago eh, kontatzen dituen estena guztiek badaukatela alako egi bat e, bai. barruan, ez? Orduan zaila da ere esatea, bueno, hau ondo dago, gaizki dago, pues, bueno, oso zaila da. Eh, Baina, bueno, baita ere bat, batzutan pelikula bat egiterakoan ez dezu, egia esaten badezu agian jendeak ez du sinisten, ez? Eta <laughs> ja, bai, dago bai, gauza bat bai. gaztelera ez dela ber, eh, berosimilitu, ez? que no es lo mismo que la verdad. Bai. si, si, quieres demostrar, si quieres enseñar la verdad, una peli de ficción. Hori da, eta orduan, ba, bueno, baina, bueno, orokorrean nik uste dut, ba, bueno, oso pelikula interesgarria dela, eta eta eta, gure momentua, artean... da momentua. Bueno, bai. Ez, esan edo, oain tokat izana eta tempo hoiekin, ze elkarrezketa batean e, eh, estibak esaten zuen, joder. O lara, lara esaten zuen elkarrezketan. E, eh, claro, aurkeztu zutela Berlinen eta aste hortan bertan aprobatu zen e, Leitrans, o deitzen dena. Orduan, joder, hoi gertatziare bai, ba, ba, bentsakit, zinema e, tresna bezala gizartia eraldatzeko, edo ideia batzuk zabaltzeko edo, edo sensibilitate mhm. batzuk ikutzeko jo, momentua ideala izan du da Bueno, ba, ez du, behatzatu beto. Habe duen eta jendeak ikusten duen eta bai, bai, bai. eta pelikulari buruz hitz egiten duen, ez? Eta, bueno, eta ez, tigentzuten balin bazaude. Hori da, Esti. Etorri honea, esti. Ah, min <laughs> estrenua pasatuta, eh? Estrenua pasatuta, esti, bale? Bai, eta talena gotorri nahi zu pelikula ez dizugu galdetuko. Galdetuko izugu beste zeraitetaz, lasai. Bai, <laughs> Mario Bros. buruz. Mario Bros. eri <laughs> Super Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Bak izu egin Super Mario Bros. eri buruzko pelikula bat mire betzitun da larruita mailu garran urtean. Ez. Izan zan frakaso... Absolutísimo. Absolutísimo, bat. Bai. Bai, bai, bai. Bob Hoskins eta John Leguizamo. Ah, baina izen zan, eh, de, eh, esaten, or, de carne y hueso izen eh? No. Ah, es. Algo que me gusta más. De imagen real. De imagen real. Animazioa ez da imagen real. Así. Animazioa da nire imagen... Ninguno beti zen da de carne y hueso. Ah, de ¿Película de carne y hueso? Eh, ni beti eh, de imagen real. Eh, me encanta. <laughs> de, imagen real. <laughs> eta egin zuten mila betzerun dela rogeita mairu garren urtean, eta izan zen desastre bat, desastre bat. Aber traia Desastre bat. Seguru zuzen daria enteatuko zela bain dela urte parea, eta zuke eta bat. Eh, bai, ez. <laughs> Baina... Ideia faltan daudela Hollywooden, ez? Ba, bueno, vamos a reciclar esto. Baina bada egia, pelikula hori izan zela Eh, eh, oso, aintzindaria esaten da, pionero. Dekot trailera. Oso oso Orduan, se puede hablar de saga Mario Bros. No, no, no, no. Ze, laro gita mairu garren pelikula beste Super Mario Bros. el mundu bat erakusten du desberdina, ez? Hemen animazioarekin eh, lortu dute eh, eh isladatzea Super Marioren mundua jendeak imaginatzen, bueno, Super Marioren zalek imaginatzen duten bezala. Eta hori izan da benetako eh, ni, ni Super Mario ni no? Ta, bai. egia esan gizut ez du trailerra eta ez ez Oantxe ez dut imaginatzen, ez egiten esrek moduko bat, da, edo... zuk bideojoko bat ez, kajak, bai. eta revista, sega revista, bai, bai, Marioren marrazkia, da, hori. Bai, bai Ez dute ez aldatu, ez dute egin Soniken pelikula intzuten bezala. Bai, gero aldatu behar izan Gero behar izan zutela, jende guztiak ezagutzen duen bezala jartzeko. Hasieran Sonic ba, egin ba, zuten ba, rediseño. Mario Kriston buru hondiak egin. Egin dute, zuk ikusten duzu trailerra. Aixer, bilatzen aizea. Bai, dekuaz bi trailerrak, dekuaz. Quas. Bat jarri zazu, eta ni altxe ingonaz eta ikusi ingot, Kriston eh, Kristen Kuriosi. Zein, zein nahi duzu, baina, eh, bueno, laro eta mairuko ezta? Lehen da biziko, laro eta mairuko. Venga, Venga, El, el príncipe de Bel Air. <laughs> Ahí está que duerro vengo da bien, ¿eh? Ostras. Ah, inglesa ez dau. Bueno. Bueno, gure bozu ikusi. Laro gita mairukoa iruditu zait. Blade Runner. Hori da. Eta el gordo y el flaco nazketa... laro <laughs> gita margarrena... Laro gita margarrena margarrena zegoen... Eh, distopia rollo cyberpunk post cyberpunk bai bai, bai, bai, bai. es eh, cyberpunk itxura web dread eta eta horrelako el gordo y el flaco torrente irutu zaitu ikusti hortikan bueno bai son torrente <laughs> eta pelikula hau izan zen kriston porrota fracaso baño en verdad ikusi den gutxi egin ez zaite larritza baño historian beti gongo da pelikula hau izan zalako pelikula eskaneatu zan aurreneko aldia. Iepa, iepa, el dato del el día. Jontxu, el dato del día. Kodakekoek... Enziklopedia... Desarroiatu zuten makina eh? ikusten... Bai, bai, bai, bai. Makina bat desarroiatu zuten pelikula eskaneatzeko eta ordenagailu batean sartzeko. eta, espera. Eta hau izan zan... Eh, Patente James Cameron. Eh, lehen da biziko aldiz egin, egin, pelikula. Eta gero, software... Maria Brosek zinemaren historia aldatu zuela. Bai, bai, bai, bai. Erabilizan kodaken <laughs> sistema bat. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai eta gero, <laughs> segon software bat izena zona Flame... Flame. eta eta erabiltzen zan efekto bereziak egiteko eta aurreneko aldia da teknologia berri guzti hori erabilizala pelikula batean. Ze ordura arte eksklusiba zeukan Industrial Light Magic. Eh, e, Josh Lucasen konpainiak zeukan guzti horren esklusiba eta Super Mario Brosen en lan egintzun den <laughs> personek lortu zuten e, teknologia guzti hori demokratizatzea Ah, vale. Software askearen aldekoak. Software hori erosi al, eh, altzan erosi. Mhm. Flame Inferno, gero Inferno bihurtu zen beste software bat eta zan efektu bereziak egiteko. Eta pelikula eskaneatu e, ordenagailu batean sartzeko eta eta kromak eta egiteko ordenagailu batekin, eta grafismoak eta egiteko, eta marrazkiak eta guzti hori. Larogi tamairuan. Larogi tamairuan. Wow. Larogi estrenatu zen. Eta kurioso da, eh, efektu berezien Oscarretako nominatua izan zen, baina... Eh, Zene grazizun? Parque Jurásico. <laughs> <laughs> Qué mala suerte. Baño, claro. Qué mala suerte. Ma, hori gertu zaio 20.000 abejasen kontrakoari. Estrenatu zuten momentu txarrean. Estrenatu zuten. <laughs> Ze, winding industrial egiten magic zegoen atope. Baina, hori da, historiara horregatik bakarri joango da Super Mario oren pelikula hori. Eta guain da xer, posilean azu jarri berri jamesa. Eta, bai. entzule maiteok, zueke ikusi. Hori da. Entzule diagin bakarrikan, a ber, a ber. A ber, a ber, bitu. Ai, Mario da Bitu? Bitu? <laughs> de carne y hueso. Imagen real. Muy bien. Vamos allá. Ah, Donkey, Kong. Claro. Aquí <laughs> está, esto, está. esto. No sé si sabes quién soy, pero estoy a punto de dominar. Este coche una charra, ¿eh? Hola. Eh, bien. Pero hay un problema. Hay un humano que lleva bigote, igual que imagen real real. <laughs> es, es esta, esta. Imagen real. Es Rek bat. Es, bueno. Zaino, es Rekeko printzipe, oi, guatzen zaze. Bai, bai, bai, bai, bai. Horren antzekoak, ebitu zaizi. Baina alare gila da, bueno, pertsonaiak dienak, o sea, Marioko pertsonaiak guztiak, tal cual, clavado. Nintendo, Nintendokoek, eh, eh, argi utzi nahi zuten hasieratik, eh, jendeak, ezintzula inungo zalantzarik eduki eh, personaje hauek ikustenakoan. Hau izan daiteke, behin hobein itzein izan dugu zutanik joan, eh, Pinotxokin izan zutela eta bar, edo Disneyako ez da izen egiten zuen, komentatu zenean, e, pertsona hauen irudian gaineko eskubidia mantendu posible izateko, Nik uste duten, bueno, izan liteke, Eh, Esplikatu Arrazoi, bat izan diteke. Mm, zuk eta eh, Disney Plusen estrenatu zan Pinotxoren remake bat, eh, mm -hmm. Tom Hanksekin. Tom Hanks jepetoren egiten, ez? Ah. Guillermo del Tororen Ez, vale, vale, Eta mm, egin zuten azan Pinotxo... Pinokio. Pinocchio. Eh, ordenagailu sortu zuten eta egin zuten mila bat zirunda eh, pelikularen replika esak, esakto bat pinotxorena. Bai. Eta horren atzean dago, asko dago, eh, estatu batuetako copyright eh, legeek eh, bueno, iraupen bat daukate. Eta orduan copyright hori berritu behar dizu eskubideak, enpresak eskubideak mantendu nahi bali maditu, pinotxoren irudiaren eskubideak mantendu bai. nahi bali maditu. Milo asko bali dutela. Ba, noizik eta main, egin bar dute, beste pelikula bat e, e, horren eskubideak mantentzeko. Eta azken finean berdintzaie pelikula... Osa azkenian mantentzen dute pelikula berri hortako horren irudia, baina hain zuzen da, mila bat zirunda berrogeiko pinotxon irudi berdina. Bai, Orduan, igual. En, ezin dezu erabili. Behaiek ez balinazia. Claro, claro. Bai. Asiera, asiera, egin zuten trampa, eh, zan, eh, Blankanibesen pelikularen eskubideak mm, galdu behar zituzten ja, E, Blanca Nieves da mila baitzen honda, goita mazazpikoa. Eta orduan, erabaki zan azan, e, pel, e, Blanca Nieves animazio pelikula berriro egin talkual. cual. Tal Koloreak pixka bat aldatuz. Un games. Tal cual, hartu pelikula talkual, koloreak pixka bat aldatu. Planoak tal cual, iraupena tal Eskaneatu dena, igual, dana iguala, Eta venga. Pizka bat aldatu kolorea eta berriro estrenatu. Estrenatu, saltzia edo desaltziak berdin izango zuen. Berdin, berdin zitzai. Berdin du, baina bueno, inda dago. Eta azken boladatan egin izan dute, ba bueno, ia e, e baina aktorekin, adibidez, e, la bella la bestia, adibidez, azken esto egin zuten, mm. e, protagonistak erropa berdina daukate. Bai, bai, claro, bai, bai, bai. Osea da, tal cual, e, egin zuten bai, eta erropa berdin, ez da, berai berdinetan interesatzen zaina da, zenizientak erropa berdina edukitzea. Eh, claro, pertsonaia berdina irudia, Irudia mantentzeko, ez? Mm, claro. eta, eta orain egin bar dute, eh, esan guet, eh, sirenita, la sirenita Ah, vale. Baina la sirenita jarri dira pixka bat moderno, eta erabaki dute sirenita beltza izatea. Uh mhm. -huh. Ah, vale. Eta bereita Javier Bardem, por cierto. Ah. Eta, bai, Neptuno, da Javier Bardem. Anda. Eta orduan egin dut dute, bar dute sinitaren pelikula iguala. Bai. Identikoa. Eta deskuidentzen bazea planoak eta denak berdinak. Aktoreak pizka bat aldatuta. Abesti berdinak, dana iguala. Azken finean. Bueno, eske abestiak eta bai claro, interesako jaki mantentzi bai, claro. Claro, interesatzen zaie dena Dan, igual mantentzi. Eskubide guzti hoietan horren beste benefizio eman dizkieten eskubide hoiek, bai mantendu nahi Claro. punto. Demokrazia beste batzuntzako. Orduan, la sirenita da, mila betzen da, laro eta betzekoa, eta segurona horre egongo dia abogatu batzuk, esaten dutena, bueno, ba, venga, goita urte pasatu dia, goita marro urte, berroi urte, ah, hemen, estamos hau, apurando. hay que reciclar. Bai. Eta, eta, imar dute... Kalenda jo dakate. A eh, ver. Eh, moanari, seguro katela, bai. Eh, moain moanak inen imar dute, eta hori, indute, la cenicienta, indute, Mm, pelikula askorekin eta pixkanaka pixkanaka egiten dituzte bigarren parteak, hirugarren parteak, zuzenean bideoan estrenatzen zirenak edo edo bai. agian ez direna estrenatzen. Hola, sinita ben bi fijo eta hirugarren bat be. hiru bai, nik gustet bai, ikusi bai, bi. Eta hildo horren Dumbo ere intzuten, Tim Bartonek zuzen duta, eske egiten dituzte El Rey León, Bai. Eh, bueno, a ver, ondo tortzen zaiez, eh, bueno, el rey de ideia gutxi da hola gaur El rey ba, León pizkat taldatu teuen be bai. O sea, el libro de la selva, el libro de la selva bai. El libro de la selva baina bizi me bai, eh, aparte eh, beste eh usto Disney que sabe lain eta izan beste versio bat moduen. Pizkat eh bai, Netflixen egin zan beste bat. Eske bai. Arazo gatik. Azken finean ah, Disney bai. bai, beldur da, Disney beldur. <laughs> Disney... Natu, natu, natu, natu. Hori da, Disney beldur da, precisamente esatea, ah, baino, ze versio del libro de la selva? Eta, eta, eta Disney hori paniko ematen dio. Claro, o sea, libro de la selva esimeda Disney, na. Claro, Disney claro. nahi du, libro de la selva, o sea, ez dago beste... Beste aukerarik, eta, eta, eta horretan da bi lazkeneko urte hauek. Eh, remakeak fotokopiak egiten. Imaginatu abogatu batei pasa jolata. Aiba, Bueno, es que pasatu ba- zaie. Ba-, ba, ba, bueno, ba, eh, hostia, atrakzio parke ba, guztia aldatu erdu. <laughs> ya. Vienen obras, chicos. <laughs> Mickey Mouse, Mickey Mouse ya da libre. Ah, bai? Bai, mia betzen un dagoita sortzi garren urteko Mickey Mouse, dakoa. bai. ya libre dago edo esnek erabilitzake. Ah, vale. Segundo. ondo. Eta ordan beraiek beti prekupatu izan dira Mickey Mouseen em, pelikula horren plano bat ipintzen dute, pelikula guako itzanen ah, Walt Disneyen logo bezala, eta orduan lortu zuten eh, estatu batuetako gobernuak eh, lege bat eh, onartzean non enpresa bat izan ziteken eh, eh, ah, irudia bai. irudi baten eh, jabea, ez autorea Eta, ah, lortu zituzten gauza pilo bat, Disneykoak, eta alatauzti zereka, eski urte asko pasatu dira. Ba, bai, edan esin dabe kontrolo, klaro. Eta, eta gertatu da beste beste eh, en, personaje batzukin, ere, ba? oso famatu izan zen, mila behatzen egun da larogi garrenda marka dan, e, eh, produktora txiki batek erosi zitun los cuatro fantásticos en eskubideak. E, a, superheroien pelikulak, ba, bueno, farregarriak ziren, dian, edo bakarrik Superman, zegoen, eta, eta, eta Batman justo-justo, ez? Kriston arrakastatu dukizun baina beti ikusten zian bromatan bezala, eta eta laro igarren amarkadan saldu zidan Los Cuatro Fantastikozen eskubideak, erosi zitun produktora txiki batek. Eta produktora horrek eskubide horik ez galtzeko, e, eh, derrigorez egintzun Los Cuatro Fantastikozen pelikula bat oso txarra, <laughs> em, e, kopia piratak daude, hortik ikusteko, nik ikusi nun. Ah, eta daude kopia piratak ikusteko. E, ze, ze pelikulari soilik egintzan, enpresa horrek eskubideak mantentzeko. Osea, zeuko inungo interesik e, diru atatako pelikula horrekin. Bakarrik nahi zitun eskubideak mantendu, bazpare. Yeah. Bazpare, demora pasatzen zan eta eta norbaitek gero zen zizkion. Gero saldu zituzten. Gero eta, eta Spidermanen eskubideak ere zituzten eta eta superheroi askoen inguruan daude historia oso oso fargarriak ez? Ze, ze, orain dela azkeneko hogei urtetan bakarrik izan da superheroien boom Eh, bai, bai, Erraldo ya. Bai, Hoy urte me llegó algo eta… Hasta ese punto Marvel esan en un. Es Superman eta Batman, eh, baina Ba, baina esan eta aurkoan esan genuen, o sea, askontzako zinema Marvel da. O aurkezpenetan eta ikusten zu zenba jendek espero ditun urrengo lau pelikula ba, eta seguro no cinea jongo diela, orrolako zerbait ikuste bakarrikan. Noski, noski, noski. Bai, bai, bai. Ta hoi que da, ostra, hoi urte egia, bai, bai. Al, nola aldatzen di joan gauza? Teknologiak ematen joan aukerak bai, ez? Mm, bai, teknologiak eta enpresa handi bat dago latzean, eta eta dana esplotatu nahi du, esprimitu nahi du. Ikusi zute Indiana Jonesen trailerra. Bai. Ez ez dut ikusi. Ez ez ikusi trailerra. Bai. Ez ez dut Ez ginen ikusi, bueno. Indiana Jonesen trailerra, bai, ba hori da, Disneyen, Disneyek esprimitu behar du, zuku atera behar dio, erosi ditun propiedade guztiei eta, eta, eta Indiana Jones azkeneko pelikula hau da... Hoi zer da, imagen real, zer da, imagen real. <laughs> bueno, Indiana que... Jones gaztea dagoenean. Indiana Jones gaztea ze zer da, imagen real edo, carne edo animación. Carne, zer, zer carne hueso. Carne, y hueso, carne y hueso. Ez Harrison Ford. Bai. Harrison Ford be, eh, berroi urtekin ikustea berriro, zer da, bai, carne y hueso. Carne hueso ez botox. Botox, hoi da... Botox baino gehiago. Hoi da... Hoi hor artista batola, eh? Pintore... de, artista plastiko sona dago horren atzean. horren atzean dago ejército bat, ejército, <laughs> ejército bat. Ez que gainera badakizi, ez que... Alguro desan, badakizi horrekin pelikulakin rekaudoko da bila. Bueno. Ez? Ez, ez que Disneyk dauka arazo bat, dala eh, Star Warsekin gertatu zaiona. Eh, dala, uste dute Star Wars eresten dezula eta nahi dezuna alde egin eta eta atzetik eta ejertzito bat eh, atzetik an seguro da seguro no Star Wars etaz jendiak gehiago dakila Star Wars indutenak beak baina ah, seguro ah, vale bai ulertzen orduan ordakazu atzetik atzetikan bete behar bat eh, puru puru puru izatorrekin o fidela izatiagin, ez pertsona horrei eh, <laughs> Bai, eta gaino, gero, nik uste Disneyak uste dula, ba, bueno, eh, pues vamos a, ingo dugu hau, baita Star Wars izena jarriko dugu. En plan, mes, mespreso batekin, ez, eh, e, e, a los fans, eta... Ja, gero, fanak, Indiana, gero fanak igual hartzen da bila, oso... Eta nik uste dut Indiana Jones, Indiana Jonesen azkeneko pelikula, El Reino de la Calavera de Cristal, uh -huh. ez dakit ikusi zenuten, baina jendeak... Jendea, Indiana Jones, ez dakit, uste dut bakarrik uste dut Bueno, ba, el reino de la calavera de cristal, hau jende asko hori, eh, bueno, ez itzen gustatu, dezagun, utzi dezagun hor, eta hori da. Eta orduan bai uste dut dagola, alako, e, eh, fansek pentsatzen dute, egondala mezu bat, ez esaten, e, nola kageiz, e, Indiana bai. azkeneko, <laughs> azkeneko honetan. Ez? O sea, da azkenekoa da. Eh? <laughs> Da azkenekoa. O sea... Bueno, bai, karo es ver... O sea, Harrison Forek laro gai urte ditu. Laro gai tabat urte. Bai, ni laro gai bat eritxi. <laughs> Eta, jode, esatezu. Nik uste, pelikula hau dala despedida bat. Eta aldi benean izango da alako onbianaje bat. Eta... Eta... Eta nik espero dut Enpintzat entreteni garria izatea. Eta horrekin konformatzen naiz. Konformatzen naiz. Horrekin konformatzen Ni bai, ni gutxikin konformatzen naiz. Bai. Eta Super Mario nena, eta horrekin bukatzeko, hortan hasi gira. Ah, bai. Nik uste Nintendokoek, ba, baita ere esan, diotela eh, universalekoei, esan diete, pues, eh, nola kageiz. Osea, Super Mario egiten badegu, ba da Super Mario eta Super Mario bai, irudia ikusita da gu bai bi dimentsietan jolastutako Mario hori irudimentsietan ba, eramanta. Tanto eta listo. Bai. Bai, bai. Eta bai. nik uste beste gauza bat, beste gauza zutela universalekoak bai. Eta hau esango dut, bira, dakate, bere garaian George Danek, bakean, bego? Bai, bai, aurrekoen entera honitzen, eh, ja ez bai, dago lagur bai, artean. Bai, bai, ba, George zekan elburu berdina dela udako kanta lortzia. Ah! <laughs> Georgi dan. Georgi! Ba, izan liteke, izan liteke, ez, hombre, universalak nahi du, Nahi du bere parketan Nintendo Land <laughs> egitea. Zer jidan eta Nintendo juntetia. Ah, maravilloso. <laughs> Maravilloso. Maravilloso. La magia del cine. Maravilloso. Hori izango zan, increíble. <laughs> eh, Super Mario Bros. George den el musikarekin. Horan dike ya gozaldu gozuten. Ba, bai. Ni gusta horietz. Ba, engaña. Y con un cambio de Camilo sexto. Bueno. Hori da. Bai. Eta bueno, Super Mario en pelicula hau kristona arrakaz da izaten ari da. Bai, bai, bai, hor topian aurrena da, oh. Gustatzen da gizaio. Ba, ni uste dut generazio zati haundi bateri eragiten diola, ba, bere umetako garai asko, ze, esan berda arrakasta haundila, zekala. Mario Brosek mundu guztiak ezagutzen duen pertsona bada, ez? Eh? Pertsonaia bada. Bai. sea, Nintendo... Bai. bai. Eh, esat dute, Nintendo eh, flotea karri zuen pertsona bai, izan bai, bai, bai, bai, bai, bai. Orduan esan edo, bueno, hor, ja, bueno, <laughs> Simpliagoa da hola rekaudatzia, holako pertsonaia bat eh, kartzen bat. Claro. Bai. Ez utxetik antzune ez un tematika bat atea eta, baina bueno. Hori da. Eta ordu nik ez dut ikusi Super Mario, agian ikusiko dut. Agian ez? Agian ez? Bai, ikusiko dugu, lehenago berantago ikusten bukatu dugu. Azken ikusi zeinun el papa. El exorcista del papa, o mm, el papa del ba, exorcista. Oantxe bat una Space Jam bigarrenare pendientak Mira, igual egunen batean Space Jam 2. Igual egun batian Super Mario eta Space Jam. Igual bala infantil. Nah, nah, Space Jam, Jam bi... Esteko... Ez dauka pinta hona. Ez. Ez, ez, Pintan bastos. <laughs> Pintan bastos. Pintan bastos. Ez, ez, ez. Ez, ni zuzenean Super Mario. Egia esan ban Jordan obio da. Eh, Jordan? Lebron mino obio da. Bueno, seguro. Bueno, eh, rikusite dezu? Ez. <laughs> Ba hori. Nei kriston perezen mantendit. Eh, rikusitea. Egia esan. Bai. Bai, ez kusio trailera eta itxura... Bueno. Badakit nola maituko den. Ah, ja. Bai, bai. <laughs> bai, bai. eta gero... Naiken... Eh... Bueno, imaginatzen Mario Bros. bai bak, ez lan nola bukatzen den. Eh, bueno… Bueno. <laughs> bueno, imaginatzen dut. <laughs> Azken finean, eh, enpresa batek nola lortu duen eh, arrakasta edukitzea, bueno, ez dut ordaindu behar, hori bai, bai, normalmente bai. jartzen dute. Bai, bai. Edo Wall Street ah, Journalen. Bai, bai, bai. Hori da, hori da. Ez dakit, nahi bai, bai. pixka bai, bai, eh, bai, ulertze izut, Baina eske Jordan da. Hani... Baina ez da, Jordan ez da agertzen badakizu, ez? Ez, baina ni, ni kumetan, bira, Nintendon jolasten, eh, 98, jolastian mm -hmm. dela, eh, jokua pasada batzen, garairako, eta zeon jokalari bat izenik ez zela número 23. Osa, mitu hoi, Jordanen mitu hoi, beti anik esistitu da, ne ustez. Ah, ez eskubideak. Ez orduan, zen jokalari bakarra, numero 23 en kontra jolasten zen una. Ah. Incluso, urrengo joku batzutan, eh, bat kontra bat jolas bat sartu da zeon, Bai. Eta etzen un Jordanen kontra jolazten. Jolazten zen un kontra un tal número 23. Ondo guztia genek egin lazen zen, baina. Ordan, epikotasun Jordanen epikotasun eta ah, figura... Ba, Saskibalo jantzako Jordan izan duena, nik uste dut zela izango beste inor, pues, ezin delako. Ba, erronetan kritikatzen da Jordan ez dela gertzen, ez da ikusten. Ez da ikusten, be, bera, ba, bera. bera gertzen danean beti da, ba, bere sorbalde ikusten dala, atzetikan, e, <laughs> baina ez da bai. ikusten, bera. Bai, bai, bai. Ze zuzendaria Ben Affleck da la zuzendaria. Ah, vale. Eh. Aina ah, que no yo estaré. Bai, Ben Affleck da zuzendaria, zuzendaria bezala oso nada. Bai, ta gertu, agertu baiten da. Bai, berak iten du Nikeen eh, presidentearen papera eta ah. Eta berak esaten zuen jode. Ya me lo quise, ya me lo como. Asko kostatzen zitzaiola eh jartzea norbait Jordanena egiten. Ze hain mitikoa da. Eske, eske eh, zintzo, beldur eh. zala, jendea kritikatuko zula. Eske, o sea, seguro no gertatuko zela. Seguro oh. no. Eta kritikatu diote ez dutelako ez dutelako jarri norbait irudi ezagunena izan dudan urtetan. Bai, baina bueno, egiten nahi dia buruz pelikula bat eta Eta Ben Affleckek esaten zuen, eske bea Kriston zalantza no. Erakusten dut norbait, jartzen dut norbait. Eta zin zabien Indiana Jonesen moduen. Eh, <laughs> Harrison Forrek. Ba, handat, eh. <laughs> Harrison Forrek. Ba, handat, ba, eh. Ba, deskuidatzen mazea oso garestia izango da hori. <laughs> Jordanen irudia Margatu, nire guztu, nire guztu norbait ordein du bosle lehen Jordan bea izango litzatekela. Ke ba, Jordan egiz du behar. Ez du behar pelikula hori. Ba, Jordan da, ez du behar. Esatute gaina, eh. Akatxa izan zela bere partetikan dokumentalan Eh, serie berri hori atea izan da. Nik uste du generazio berria erakutsi dula zein den Jordan, baina erakutsi dula alde bate bai ba, mito horretan etze hona presente. Ja. Yeah. Torduan igual alde hortatik gane bai, bueno, O como hombre de negocios. Bueno, ez dakigu, ez dakigu. Diru faltarik ez daukingo. Hori da. Así que, eta ekarri dugu oina maitzeko jadea eta borobiltzeko ez da gizo zergizu dut padeko zuen esateko, bai? Ez, ez, ez. ez. Zinem eta jun eta, bai, bai, eta 20.000 espedies de abejas ikusi. Ni uste pena menezi dula. Beintzat, nonea torri eta gurekin kritikatzeko. Hori da, komentatzeko. Hori da. Eta maitzeko, eh, ekarri dugu, oiak eh, Super Mario Bros. Eh, pelikulan inguruen e, berbaiten egon garen, ba, ekarri dugu abesti bat, e, bueno, <laughs> sin más. E, da, entzunen biozue, eta, eta eman da genialidade bat. Eman play, que, play. Venga, eman Udako abestia. Azten dan bitartean. Hori da. abestia hau, abesten du, eh, Jack Black izan bai. aktorea, bakigu, Versión, jatorrezko versioan aktore famatu eh, hori da en, famatuek egiten dituzte ahotsak eta eta kasu honetan ba, Jack Black aktorea School of Rock eh, bai, bai, bai, protagonista adibidez ba gaiztuarena egiten du eta Ja está, o sea, horrekin bakarrikan ja parrengozu, bakizu la Hori jatorrizko bersioan ikusten baduzu, eh? Eta beste bat egin du Supermanarentzat. Pitches. Pitches. Eta honekin izten zaitu Agur entzule, eh, urrengo astera arte. Ondo ibili. Aio, aio. Aio, aio. Agur. a donkey come to. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. I love you. Oh, peaches bitches. Bitch! Bitch! And cut.